dixo en voz alta. Comín castañas asadas que viñeron de padrón E bebín hoja de bamio e doe meu corazón E doe meu corazón, e doe meu corazón Comín castañas asadas que viñeron de padrón Vasili, Sali, Sali, Sa, Vasili, Sali, risa no baile Dixo en voz alta Si me gustan os homes É pola gaita É pola gaita nena É pola gaita Vas risa no baile Dixo en voz alta Ese que anda no baile, sacude ben os calzón Parece que leva dentro un ferrado de abellóns Un ferrado de abellóns, un ferrado de abellóns Ese que anda no baile, sacude ben os calzón Basilisa, lisa, lisa, Basilisa, lisa, eh. Lisa como una baldosa, lisa como una pared. Basi izan baile, dixo en voz alta, sin me ajustan os homes, e pola gaita, e pola gaita nena, e pola gaita. Basi izan baile, dixo en voz alta. O lugar de sete coros ten a pedra cadrada Onde se sentan as mozas Arraña la condanada Arraña la condanada Arraña la condanada O lugar de sete coros ten a pedra cadrada Basilisano baile cantan os homes e pola gaita e pola gaita nena e pola gaita Basilisa no baile Dixo en voz alta Basilisa no baile Dixo en voz alta Si me ajustan os homes E pola gaita E pola gaita nena E pola gaita Pacisa no baile, dicho en voz alta. Pacisa no baile, dicho en voz alta. Si me gustan los hombres, es por la gaita. Es por la gaita, nena, es por la gaita. Pacisa no baile, dicho en voz alta. como un abaldo Esta peza Armando coñecea moi ben porque posto que xaste que coito no outro programa de Galegos Novais. Galegos Novais. Pertence a un, un rapaz noviño, moi moi novo, pero músico eh, incipiente, pero que ten un, un grande traballo aí nese, como se chama, Augas Mortas, non? Sí, Augas Mortas. Bueno, Pois vamos de recibir a Quique, noso colaborador semi habitual, pero sempre unha eh, un unha grande. É unha delicia poder telo connosco. É unha delicia, claro que sí. <clears throat> Quique, moi boa tarde. Benvido. Boa tarde, moitas grazas por, por vosso recebemento. Eu pensei que era Florencio o de, o de Fonsagrada. Pois ten, ten, un, ten un pase, ten un deixe. Ten un Ten un deixe, sí, un rapaz enorme un rapaz novo que, que ainda está no instituto, o sea, se que sí. se te tía, acaba ah. de publicar este, este eh, unolo se outro día estivemos falando con él, eh, eh, un grande aficionado, non somente un grande aficionado al músico, sino que apreciano moitísimo todas as persoas que traballan con el, eh? Sí. Eh, de un gran eh, Armando coñeceo personalmente porque parece sí. ser que o viu de cativiño na, na gala de de a Galiciame, non? Sí, vino en Cambados pois dúas veces, un ano pero outro cambiou bastante, non? Sí. Pero cando vin a primeira vez era un cativo digo, pero este de onde saca pois si que ten polgus este pa, pa cantar, para tocar a pandeireta e tal Tiña madeira, tiña madeira. Tiña, viesille que tiña madeira. Sí, saludo, eh, falamos unha vez con, con, con Xavier Díaz, e Xavier Díaz dixonos que era unha persona extraordinaria, un tipo sí. que, mm, que de, bueno, que, que lle gustaba muitísimo o que estaba facendo con respecto a Oliver. Vamos a saudalo. A, a, o noso presidente tamén o temos aquí. Vamos a, a Ahora entrará. Tamén entra el, non? Vamos sí, a ver vai cerrar a porta. <laughs> Vamos, nestes, nestes estudios virtuais temos hoxe un presidente dos primeiros e un presidente actual. Que <clears throat> darlle, ben benvida, moi boas tardes, Oliver, graciñas por atendernos. Boas tardes a todos, a ti Julio, Armando e Quique. Hola, bueno, Oliver, boa quería, Queríamos tervos os dous eh, concretamente porque bueno, estamos rematando a temporada 2020-2021 eh, bueno, pues podemos facer unha pequena sinopsis de, deste este traballo de, deste de ano tan deste ano pandémico, non? Porque en realidad outro curso non podemos decir, pero que eh, os nosos ointes e os seguidores queren saber ou deben saber que, que os apreciamos e eh, que ti como de presidente queres mandarlle un, un saúdo cordial, non? Pois sí, un saúdo pois pues acabamos esa temporada 2020-2021, a temporada un poquinho rara, que non pudemos ir aos estudios de, de Radio Cornellá, pero bueno, fixemos o traballo desde desde, desde, desde fora, ¿no? Dixemos, ¿no? grabando aquí co teleprogramas este que estamos haciendo pero bueno, al final algo importante que saímos a sondas, eh, que os nuestros nos, nos sinten, escoitan cómo está Galicia, un anaquiño de, de Alí, eh, bueno, podemos compartir con él todo que, que fue la asociación y lo que hace todos vosotros. y demás asociaciones de Galicia que hay en Cataluña. Mm, mm, mm. Un rincón de Galicia en Cataluña. Bueno, facemos o que podemos, de verdade que de verdade que isto é un, unha cousa extraordinaria, feito de ter de tervos aquí para que os nosos clientes saiban de, de, deste traballo tan importante que, que é eh, o, o de comunicar e darlle a coñecer todas as noticias a todos os nosos clientes, non? Están noticia. Sí, sí. Mira, parece ser que o, o presidente de Asobecat, que non puido facelo antes eh, conectase agora. ya ben benvida e, en todo caso, o que decimos é que agradecemoslle moitísimo que nos comunicara. Foi Alfonso o que fixo de, de comunicante de, da... Da Sobecat. Da Sobecat. Boas tardes, eh, Juan Pedro. Boas tardes, Julio. Mm, Boas tardes aos presentes Eh, todos os presentes aquí nos estudios virtuais danche a saúda, saúdanche eh, e, e que estés aí connosco pero eh, seguimos coa mm, mm, comunicación con oso, técnico, con oso presidente da Asociación Rosaría de Castro porque el quere tamén dicirlle a todos os nosos ointes que mm, mm, eso me comentou a Mica Pechado que, que foi un, un exitazo a festa do 40 máis un aniversario eh, no colexio Verdad de la Miranda. Bueno, sí, fai dúas, dúas semanas xa, non? Non foi a semana pasada, sí. sino outra. Eh, sí, porque nos deixaron foi un foi un éxito, o sea, o aforo estuvo completo, tivemos os rapaces nosos bailando e eh, tocando, que xa facía dous anos que non podían facer nada. Tuvemos o, un grupo Evoe, un grupo precioso de, de, de música folk, músico de, de aquí, pero que, que canta cousas de, de alí o sea, sí. un, un, disco editado nada máis que para pa, pa Rosalía de Castro, o sea, sí. que mellor, ¿no?, que non esa entidade. Claro, e despois sí. acompañaron un par de grupos de aquí de Cornellá, y, y, nada, estuvo precioso, a xente moi ilusionada, foi algo pequeniño, pero bueno, foi o que nos deixaron facer eh, a verdad que a xente encheu, encheu o colegio, xa, era un sitio, un sitio de aforo limitado, pero bueno, as cadeiras estaban todas todas todas cheas de xente. E eh, por a mañá, pues, fixemos o noso ofrenda a, ofrenda a Rosalía de Castro, sí. Queríamos que fuera algo máis íntimo, pero bueno, foi enterando a xente e ao final, pois, pues, Can Mercader estuvo cheo de xente para ver a ofrenda, tocamos os signos, Eh, hicimos la ofrenda. Nos como entidad, o ayuntamiento como, bueno, concello como, como concello, ¿no? Donde está nuestra entidad y yo gusto de Rosalía, pero la verdad es que sin invitarlos a participaron todos los grupos políticos y alguna asociación haciendo ofrenda floral, la verdad que fue muy, un acto muy, muy bonito por eso, porque no lo esperábamos, pensábamos que iba a ser algo más, más íntimo y al final pues el chiste de gente de foi un éxito porque medianamente familiar un montón como diste, medianamente familiar, pero que en realidad pois eh, eh abarcou todo o ámbito das persoas sí, sí. que, que coñecen Rosalía de Castro, que é o que máis o máis importante neste aspecto. bueno, Que te chiva, que quería che preguntar, eh, Oliver, mm, eh, finaliza o curso, tamén finalizan os, os ensaios cos rapaces tamén, e, eh, e, e tes algunha previsión para, para para, para agosto, para, para... Ah, Rosalía. porque tenemos grabaciones por domingos de julio. Los 4 domingos de julio faremos grabaciones. No creo que nos dé tiempo a caballo, pero ya levaremos algo de música nosa para las vacaciones, para las vacaciones, y cuando lleguemos en septiembre octubre acabaremos de grabarlo. O sea que, en verdad, no paramos. Estamos siguiendo a entidades, esta mañana estuvimos ensayando, porque ya digo, a partir del día 4, que parece que o primer domingo de julio ya comenzamos a, grabar también hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Cornellá porque nos deja tengo estudios de grabación eh, la verdad que todo a su aparte para que podamos hacerlo eh. -huh. Bueno, pois eh, agradecerche moitísimo eh, eh, todas as comunicacións. Por certo, algunha consigna para todos os, aparte de, de, de ter co, cuidadiño por, con, con esto do coronavirus a todo, todo o mundo, algunha consigna para vernos en Galicia, mellor? Pois ahora mismo a verdade é que non, non hai nada vale. Eh, porque está todo un poquinho con isto do coronavirus, parece mm. que se empezan a deixar, que xa non fai falta na semana que ven que le vemos más máscara na, na, na cara, pero como mm. está todo un poquinho verde, vai cambiando. Mira, agora mm. pa, pa, pa Verbena San Xoán íbamos facer unha pea al, a, digante da entidade que, pero bueno, en principio non podía haber música e non podía haber nada, tiña que ser un sitio vallado, etcétera, pero agora parece que sí que nos deixan poñer música, o sea que cada día vai cambiando a cousa. Entón tampouco estamos facendo moita previsión, porque a verdade é que non sabemos o que. Pero bueno, si sí, todo bueno. sigue ben e tal, alguna cousa faremos por ali, claro. É que isto vale. ten que ir así, como dixéramos, como quen di, case dio e para mañán, a ver, a ver se mañán podemos, a ver se isto. É que verdade, eh? o sea, mira, o da verbena, por exemplo, xa che digo, era o límite de persoa, non sei que, despois ya xa non había límite, pero tiña que estar vallado e pechado o sitio, e sí, onte mismo xa me dixeron que podíamos poñer música, o sea, que cada día vai vai cambiando isto. Eh. Sí, bueno, claro. Fazer previsións a largo plazo é complicado. Sí que é verdad que en setembro volveremos años, eh, que faremos a festa de San Froilán, que cada ano nos invitan allí en Nou Barris, Uh -huh. pero pero non hai nada ainda así moito organizado por ahora esperemos que, que se vaya aclarando un poquinho vendo a ao final do, do túnel e que uh -huh. podamos facer xa con normalidade o ano que ven eh, volver todas as actividades que tiñamos antes uh -huh. eh, Quería preguntarche unha cousa máis eh, mm, no mm, sempre se fai en, ao lado, en frente de Rosalía unha cousa interesante e importante que é o, a festa do San de, de, San Si, Sí, eso che contaba que, na, que en San Juan que se vai facer unha cea E ahora ao final poñeremos algo de música para pa amenizar un poquinho, que ao principio non nos deixaban poñer música, pero conte mismo xa salido pro CICAT dicindo que xa se podían facer música e bailar con mascarilla a xente. Entón faremos que cada día vai cambiando a cousa, entón é complicado, pero sí que hai verbena, sí que hai verbena este ano. Vale. Vale, vale, vale, pois pues iso é importante que os nosos ointes se apunten que, que haberá quizáis unha, unha grande mm, mm bueno, polo, polo menos fare, farase ese traballo. Sí, sí. No, no, e a xente ten ganas, eh, porque xa te digo, eu creo que hoxe mirei, e falei con o que leva o restaurante que fai a CEA, e eh, xa había cento e pico persoas apuntadas, o sea que... Olé. Que a xente ten ganas de salir, de facer cousas e de volver outro poquinho á normalidade. ¿eh? Vale. A verdade que sí. Bueno, pois eso, agradecerche moitísimo. Temos eh, que temos que intentar mm, mm, conectar con unha persona que quedamos que se chama Antonio Reigosa, quizás coñezas ti tamén, eh, Enrique. Sí. É un... Eu creo, eu creo que coincidimos no, na entrega de premios en, eh, eh, en Castro Caldelas de, de Asociación de Galegos ou algo así, non? Mm. Antonio Reigosa pois é un escritor tamén que acaba de poñer un libro un libro moi interesante, un libro que fala da Galicia, eh, eh bueno, el dixonos que, que, que estaría máis ou menos de acordo para poder estaría a partir das, das tiña apuntado aquí desde as 18 18:30 e xa, xa pasa un bocadiño das <laughs> 18.30 bueno, para min é un, un gran placer para nós, Armando, verdad? Un, unha honra enorme tervos aquí precisamente con nós <laughs> exactamente temos, como quen di, xa temos o, o plató cheo. No, pues podemos ter ainda moitos máis, a verdade que pero, quero, pero vaya, que podemos coller moitos, eh? Quero vos presentar a Antonio Reigoso porque é un, un grande escritor, acaba de poñer en marcha pues, un, un libro, me parece que máis foi, foi premiado por ese libro eh, tan interesante, Contra historias de Galicia, chamas. Sí. Non sei se si, si estará a outro lado do... Vamos a ver se si acerto. Voy a poner un WhatsApp por si acaso no, me escoito. Eh, voy a poner un bocadillo de música antes de, de nada. Kiko, arriba esa música. Basilisa no baile, dixo en voz alta Si me gustan os homes, é pola gaita É pola gaita nena, é pola gaita Basilisa no baile, dixo en voz alta Comín castañas asadas que viñeron de padrón E bebín hoja de bamio e doe meu corazón E doe meu corazón, e doe meu corazón Comín castañas asadas que viñeron de padrón lisa, lisa, lisa, Sa, salí, lisa, Sa, Sa como un baldosa, salí, casa no baile Dixo en voz alta Si me gustan os homes É pola gaita É pola gaita nena É pola gaita Pasisa no baile Dixo en voz alta Ese que anda no baile, sacude ben os calzón Parece que leva dentro un ferrado de abellóns Un ferrado de abellóns, un ferrado de abellóns Ese que anda no baile, sacude ben os calzón Basilio Lisa, Lisa, Lisa, y Lisa, eh. Lisa como una baldosa, lisa como una pared. Basi baile DIXO en voz falta si me gustan os hombres se pola gaita e pola gaita nena e pola gaita Basi baile DIXO en voz falta O lugar de sete coros ten a pedra cadrada Onde se sentan as mozas Arraña la condanada Arraña la condanada Arraña la condanada O lugar de sete coros ten a pedra cadrada no baile penso en voz alta Si me gustan os homes É pola gaita É pola gaita, nena É pola gaita Basilisa no baile Dixo en voz alta Así ya no baile Y yo en voz alta Si me gustan los hombres Es por la gaita Es por la gaita nena Es por la gaita Así ya no baile Y yo en voz alta Así ya no baile Y yo en voz alta Si me gustan los hombres Es por la gaita Es por la gaita nena Es por la gaita Así ya no baile Y yo en voz alta